Joan den hilabetian, makinen mantentze ikasketak egiten dutien, ehunta ikaslek, sei hueneko azterketa teoriko bat igandie. Hoietan emaitza hobena edien behatzi ikaslek bigeren azterketat bazien, aldiuntan praktikoa. Hoi mauleko xampolizio profesionalean iganda. Hiu egunez behatzi ikasleak izan dia, laboantza, obra publiko eta kanpoko hartatzelanetako edo delako espazberetako makinen konpontzen. Jimmy Vautier, liceoko zuzendaiak, lehien txedia zuintzen erraiten daiku. Le but du concours, euh, c'est de, de, trouver euh, euh, le jeune qui est capable d'être euh, le plus polyvalent possible sur l'ensemble des, des matériels. Hola, egunoz, seioenez jauntxedia azterketetan. Hortako, hiusailetako tresnak Basutien. zunbait paizetik espresuki jinazik. azken urtean dien behatzi ikasle hoien hartin, ze nahabea haitatuko dien iabazlia? Le, jeune qui a euh, sans doute euh, le meilleur pouvoir euh, de, de deduction, qui est clair dans sa logique de réparation. Zuin gehiago kaen emaitza, ustail hatxarrian jakinen da. Saia, Frantziako Hezkuntza Ministroak dubanatuko. Aldi juntan, Sanpolizioko ikasleik ez bazen, jela bi urte, Lizeoko Peio Tafernaberri elkizen jabazlea.